Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափերի ռազմական զինատեսակներից ռադատարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 90 անգամ։ Արցախի հանրապետության նախագահն ընդունել է երկրապահ կամավորականների միության պատվիրակությանը։ 2016 թվականին Արցախ է այցելել շուրջ 14000 զբոսաշրջիկ։ Քաշաթաղի շրջանում ընթացքի մեջ են գարնանացանի աշխատանքները։ Այս տարի լրանում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդության ստեղծման 20-րդ տարեդարձը։ Ամերիկահայ Ջորջիկ Անջարգոլյանը Արցախում քայլարշավ է իրականացնում։ Թեհրանում եւ Սպահանում ցուցադրվել է Ջիվան Ավետիսյանի Վերջին բնակիչը ֆիլմը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Մայիսի 11-ին եւ լույս 12-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի ռազմական զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 90 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 1750 գրակոց։ Բացի երազկային զինատեսակներից, ադրբեջանական զինուշը շփման գծի հարավային եւ հյուսիսային հատվածներում կիրառել է նաեւ 60 եւ 82 մմ-անոց mm ականանետներ, 22 արկ եւ հաստոցավոր հակատանկային ու ավտոմատ նռնականետներ, 12 արկ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը դիմել են պատասխան գործողությունների եւ շարունակել իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Տեղեկատվությունը տրամադրել է Արցախի պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայությունը։ Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը մայիսի 11-ին ընդունել է երկրապահ կամավորականների միության պատվիրակությանը գազམ་ակերպության վարչության նախագահ Մանվել Գրիգորյանի գլխավորությամբ։ Քննարկվել են Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանում տիրող իրավիճակին, բանակ հասարակություն կապերին եւ մտաղ սերնդի դասի հարակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հայրենիքի պաշտպանության համար մղված մարտերում ցուցաբերած արիության ու խիզախության համար եւ հաղթանակի տոնի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի եւ Շուշիի ազատագրման 25-ամյակի կապակցությամբ նախագահ Սահակյանը պետական բարձր պարգևներ է հանձնել երկրապահի մի խումբ անդամների։ Հանդիպմանը մասնակցում էին ԼՂՀ պաշտպանության նախարար Լևոն Նացականյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Այսօր հիշարժան օր է Հադրութի շրջանի Ակնախբյուր գյուղում։ Գյուղամեջ էր հավաքվել գյուղի ամբողջ բնակչությունը։ Այստեղ է ԼՂՀ ղեկավարությունը Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ։ Նրանք եկել են ներկայգտնվելու Արցախյան պատերազմում ակնախպյուրցիների նահատակների հիշատակը հավերժացնող խոշակոտողի բացման արարողությանը, մեկ անգամ եւս հիշելու եւ հարգանքի турք մատուցելու այն տղաներին, որոնց արյան գնով այսօր կանգուն է գյուղը։ Մանրամասները վաղվա մետ եթերաժամին։ 2016 թվականին Արցախ է այցելել 13960 զբոսաշրջիկ 80 երկրից։ Ինչպես վկայում են Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալները, նախորդ տարի Արցախ էր այցելել 16589 զբոսաշրջիկ 78 երկրից։ 2016 թվականին Արցախ ամենից շատ այցելել են Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիները 6178 մարդ կամ զբոսաշրջիկների ընդհանուր թվի 44.3%-ը։ Առաջին տասնյակի մեջ են մտնում ԱՄՆ-ն, Իրանը, Ֆրանսիան, Գերմանիան, Լիբանանը, Ուկրաինան, Կանադան եւ Չինաստանը։ Ըստ պաշտոնական վիճակագրության 2016 թվականին Արցախ այցելած միջազգային զբոսաշրջիկների 91%-ը 12784 մարդ եկել են հանգստի եւ ժամանցի նպատակով։ 1162 հոգի ժամանել են գործնական նպատակներով։ 2017 թվականի առաջին երամսյակում Արցախ է այցելել 1076 զբոսաշրջիկ, նախորդ տարվա առաջին երամսյակի 969-ի դիմաց։ Քաշաթաղի շրջանում այս օրերին ընթացքի մեջ են Գառնանացյանի աշխատանքները։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Սորաբ Ըրքոյանը։ Անցած աշնանը Քաշաթաղի շրջանի հարավային համայնքներում եւ պետական պաուստային ֆոնդի օղատարածներում կատարվել է 17171 հեկտար աշնանաթամ, սորեն ու գարի։ Սերբ վարչակազմի աշխատակազմից ու վարչությունից տեղեկացրին, որ այս տարվա գարնան արդեն ամբողջ տարածքում իրականացվել է նաև 3284 հեկտար գարնանացան, որի ընթացքում 18 համայնքների եւ պետական պաուստային ֆոնդի օղատարածներում կատարվել է հաճարի 785 հեկտար ցանց։ 1744.5 հեկտար գարից հանել են 24 համայնքների եւ պետական պաուստային ֆոնդի օղատարածներում Շրջանում ամեն տարի կատարվում է նաև եգիպտացորենի կառնանացան։ Մայիսի 12-ի դրությամբ եգիպտացորենն ցաներ 11 ամայքներում, ընդհանուր առու 83 հեկտար։ Շրջանում ընդհանուր կատարվել է մոտ 30 հեկտար կարտոֆիլի ցանց, արապային եւ ուսային թևերում։ Այս օրերին առավել աշխատանք իրականացում բանջարաբոստանային մշակաբույսերի եւ Բոստան Պարենի ցանցի համար։ Ըստ Գյուղվարչյան տեղեկանքի կատարվել է մոտ 12 հեկտար հատիկան դեղենի, 107 հեկտար պոստան պարենային եւ 44 հեկտար բանջարապոստանային մշակապուսերի ցանք։ Անասնակերի կուտակման նպատակով բացի կորնգանից ցանվել է նաեւ մոտ 128 հեկտար արվույթ։ Այս օրերին ցանքը շարունակում է ողջ շրջանում եւ իրականացվում է նաեւ հակարդեհային աշխատանքներ։ 2016 թվականի ապրիլին հաջորդած այս մեկ տարվա ընթացքում զգալի աշխատանքներ են տարվել հայկական դիրքերի ամրապնման հարցում, ընդ որում թե քաղաքական դաշտում եւ թե առաջնագծում։ Ինչ ունենք մենք այսօր եւ ինչ կարող էինք ունենալ։ Այս հարցերի շուրջ մեր թղթակից Յուլիա Վանյանը զրուցել է քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանի հետ։ 2016-ի ապրիլն իրավիճակ է փոխել միանգամից մի քանի հարթություններում՝ հանրային գիտակցության մակարդակից մինչև բանակցային գործընթացի սառեցում։ Եվ քանի որ ապրիլն էլ հաստատեց, որ ամենամեծ քաղաքականությունն էլ վճռվում կամ ձախողվում է հենց առաջնագծում, Հրանտ Մելիք Շահնազարյանի հետ մեր զրույցը սկսեցինք հենց զինվորի ապահովությանն ուղղված միջոցառումներից։ Երբ որ փորձում ենք ետ նայել, իհարկե ձեռքբերումները միանգամայն ակնհայտ են։ Եթե զուտ ռազմական տեսակետից նայենք, դա առաջնագծի կահավորումն է։ Շատ հրամանատարներ անգամ ասում են, որ մեկ տարվա ընթացքում ավելին է արվել, քան անցած երկու տասնամյակների ընթացքում, ինչը մի կողմից իհարկե եւ ցավալի է, բայց մյուս կողմից էլ հասկանում ենք, որ նման քայլերի անհրաժեշտություն նոր է առաջացել եւ ըստ էության մեկ տարվա մեջ այդ կարևորագույն խնդիրը լուծվել է, ինչը ավելի քան մեծ ձեռքբերում եմ համարում։ Ադրբեջանին զսպելու տեսակետից կարևոր է նաև նոր զինատեսակների ձեռքբերումը, որոնց մի մասը ցուցադրվել էր անցած տարվա սեպտեմբերին Երևանում տեղի ունեցած զորահանդեսի ժամանակ։ Ես կարծում եմ, որ ռազմական առումով Ադրբեջանը զսպելու մեխանիզմները շատացել են եւ դա այսօր եւ թե անվտանգության հիմնական երաշխիքն է դարձել։ Եթե հաշվառենք այն փաստը, որ արտաքին ճնշման մեխանիզմները կամ Ադրբեջանը զսպելու արտաքին մեխանիզմները, հատկապես ռուս-ամերիկյան այդ համագործակցությունը չի աշխատում, այս տեսակետից դա կարեւոր է։ Պետք է նաև հասկանալ, որ ամեն ինչ չէ, որ ցուցադրվում է նշեց քաղաքագետը։ Նա համոզված է, որ հենց մեր ռազմական ձեռքբերումների շնորհիվ է տարածաշրջանում հարաբերական խաղաղություն պահպանվում։ Այդ ամենն իրավիճակ է փոխել նաև բանակցային սեղանի շուրջ։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ եթե վերսկսվեն բանակցությունները, ապա հայկական կողմը այնտեղ հանդես է գալու բանակցային նոր դիրքորոշումով եւ շատ ավելի պահանջատեր է լինելու, նաեւ հաշվառնելով այն փաստը, որ նախկին բանակցությունների համար առանձնահատված այդ 25 տարիները Ադրբեջանը ըստ էությամբ օգտագործել է նոր պատերազմի նախապատրաստվելու համար եւ ձախողել է դա։ Այսինքն հիմա արդեն իսկ գոնե թե համոզված պետք է լինենք, որ նորից պատերազմի չեն նախապատրաստում եւ բանակցային նոր գործընթացներ զուտ ժամանակ չէ տրված ճշնամու, որպեսզի ավելի լավ պատրաստվեն։ Պետք է հասնել նրան, որ միջազգային հանրության կողմից Ադրբեջանն ընկալվի որպես ագրեսոր, խաղաղության չձգտող պետություն, ու հակամարտության հետ կապված բոլոր որոշումներն ընդունվեն հենց այդ հանգամանքից ելնելով, նշեց քաղաքագետը Յուլիա Վանյան այսօր։ Այս տարի լրանում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդության ստեղծման 20-րդ տարեդարձը։ Վարդուհի Բաղդասարյանի ռեպորտաժը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հոգեոր առաջնորդությունը հիմնվել է 1997 թվականին ամենայն հայոց լուսահոգի Գարեգին Արաչին Կաթողիկոսի եւ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Երջանկա Հիշատակ Վազգեն Սարգսյանի համատեղ նախաձեռնությամբ։ Երկու տարի անց մշակված հոգեոր ծառայության կանոնադրությամբ հստակեցվեց եւ կանոնակարգվեց բանակում հոգեորականի գործնեությունը, խնդիրներն ու նպատակները։ Դա ԱՊՀ երկրներում իր տեսակի մեջ եզակի առաջին պաշտոնական վավերաթուղթն էր։ Հոգևոր սպասավորության գործնեությունը 20 տարի անց այսպես է վերարժևորում Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը։ Հոգևոր ծառայությունը իհարկե մենք կարևորում ենք մեր զինվորական ծառայության ընթացքում եւ կարծում ենք հոգեոր սպասավորները, որ մենք ունենք պաշտպանության բանակում, ունենք բոլոր պաշտպանական շրջաններում առաջերտ մարտական հերթապահություն իրականացնող եւ ունենք գուն բրիգադա օղակում։ Բոլոր տեղերը մենք ունենք հոգեոր սպասավորներ եւ համագործակցությունը մեր հոգեոր սպասավորների հետ, իրենց ծառայությունը, որ մատուցում են եւ մասնակցությունը մեր զինվորական ծառայության ընթացքում մենք համարում ենք, որ դրական ազդեցություն ունենք։ Հոգևոր ծառայության նպատակներն ու խնդիրներն են զինված ուժերի անձնակազմին դաստիարակել քրիստոնեական բարոյական սկզբունքներով եւ ազգային հայրենասիրական ոգով, ուսուցանել կրոնական, եկեղեցագիտական, ծիսական գիտելիքներ, պայքարել աղանդավորական եւ այլ վնասակար ուսմունքների դեմ։ Մայրաթորի Գևորքյան հոգևոր ճեմարանի շրջանավարտները վաղուց կամավոր հիմունքներով են հոգևոր ծառայությունն իրականացնում զինված ուժերում։ Արթուր Սարգսակարամյանը, ով իր հոգևոր ծառայության ընթացքում մասնակցել է նաև նախորդ տարվա ապրիլյան ռազմագործողություններին, համոզմունք ունի, որ հոգևոր սպասավորության կայացման չափանիշը կայացած հոգևորականն է։ Ինչպիսին որ կլինի հոգևորականը բանակում, այնպես էլ զինվորը կվերաբերվի եկեղեցուն։ Տեսավ զինվորը, որ հոգևորականը անկեղծ է իր հետ, եղբայրաբար է, չի ստում, չի ասում մի բայլանում, մի այլ բան, նա կսկսի վստահել եկեղեցուն, Աստծուն եւ կամաց կամաց կգապնվի Աստծո հետ։ Չնայած այսպես թե այնպես սահմանին կանգնած զինվորի հույսը Աստված է, Պաշտպանության բանակում հոգևոր առաջնորդության ինստիտուտի դերը բարձր են գնահատում նաև բանակի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով պատասխանատունները։ Այն զորամասի սպա հոգեբան կապիտան Մարաթ Հովանեսյանի կարծիքով թե ֆիդայական շարժման, թե Արցախյան գոյապայքարի ժամանակ իրենց ներդրումն են ունեցել մեր եկեղեցու սպասավորները։ Այսօր կարծում եմ, որ իսկապես պետք է իր ուրույն տեղ ունենա հոգևոր սպասավորի, ինչքան որ տեղյակ եմ յուրաքանչյուր զորամասում կան հոգևոր սպասավորներ, որոնց խնդիրը զորամասում հոգևոր թեմաներով հանդիպումներ կազմակերպելն է, նրանց խնդիրներում խորամուխ լինելն է, զինծառայողների ծառայողական անձնական հարցերով կիսումն ծառայողն է, որն էլ բնականաբար լիսկեր է փոխանցում մերզին ծառայողներին։ Արցախի պաշտպանության նախարարը փաստում է նաև, որ հոգևոր սպասավորության գործնեության արդյունքում ռոնական տարբեր հոսանքների ներկայացուցիչների վերաբերող խնդիրների այլևս գրեթե չեն բախվում պաշտպանության բանակում։ Իհարկե մենք աշխատում ենք, որպեսզի այդ աղանդավորները բանակ մուտք չգործեն, եւ մենք ունենք նման դեպքեր, երբ նաեւ հրաժարվում են ձենք վերցնելուց։ Իրենց համար մենք աշխատում ենք այլ ընտրանքային ծառայության տարբերակ։ Աշխատում ենք, որպեսզի իրենց ներթափանցումը դեպի բանակ բացառեն։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Ամերիկահայ 68-ամյա Ջորջիկ Անջարգոլյանը մայիսի 12-ից 14-ը Արցախում քայլարշավ է իրականացնում Բերձորից մինչև Ստեփանակերտ 60 կիլոմետր երկարության ճանապարհն անցնելով հետիոտն։ Քայլարշավի ընթացքում ես ձեռքի ազդանշան տալով կանգնեցնելու եմ անցնող մեքենաներն ու ողջունելու եմ Արցախ մուտք գործողներին։ Նրանց բաժանելու եմ անգլերեն, հայերեն եւ ռուսերեն Արցախի մասին 10 էջանոց բրոշյուրներ։ Քայլարշավի ժամանակ ես հակնելու եմ իմ բարի գալուս Արցախ մակագրությամբ շապիկը, ասել է Անջարգոլյանը եւ հավելել, որ եթե կարողանա նմանատիպ ձեռնարկներով ամեն տարի գոնե 10 զբոսաշրջիկ բերել Արցախ, ուրեմն Արցախի ճանաչման, զարգացման ու կայացման գործում իր ավանդը կունենա։ Երեք երեկոյան ավարտվեց Եվրատեսիլ 2017 երկի մրցույթի երկրորդ կիսաեզրափակիչ համերգը, որից հետո տեղի ունեցավ վիճակահանություն, ըստ որի որոշվեց եզրափակչում մասնակիցների ելույթների հերթականությունը։ Այսպիսով Հայաստանը ներկայացնող Արծվիկը ելույթ է ունենալու եզրափակիչ համերգի առաջին հատվածում 5-րդ համարի ներքո։ Մայիսի 9-ին Թեհրանի Կոմիտաս սրահում հուսք հաստատության նախաձեռնությամբ կայացավ ռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանի Վերջին բնակիչը ֆիլմի ցուցադրությունը, նվիրված մայիսյան հաղթանակներին։ Թեհրանահայության կողմից ֆիլմը ջերմընդունելության արժանացավ։ Ֆիլմի ցուցադրությունը հուզումնալից բազմաթիվ բահեր ապարգևեց հանդիսատեսին, նրանց ներքաշելով հակամարտության արհավիրքն ու ողբերգությունն ապրած ֆիլմի հերոսների ներաշխարը։ Վերջին բնակիչը ֆիլմի հաջորդ ցուցադրությունը կայացավ Սպահանում, Ջուղա, մայիսի 10-ին, որին ներկային համայնքի հոգևոր եւ աշխարհիկ առաջնորդներ։ Ֆիլմը ջերմընդունելության արժանացավ նաեւ Ջուղայում։ Վերջին բնակիչը ֆիլմը նկարահանվել է Ծովինար Խաչատրյանի Գյուրջևանի վերջին բնակիչը պատմածքի հիման վրա։ Նկարահանումները տեղի են ունեցել 2015 թվականին Արցախում, ռեժիսորի հայրենի Խաչմաչ գյուղում։ Վերջին բնակիչը ֆիլմը նախորդ ամիսներին արդեն ցուցադրվել է Լիբանանում, ԱՄՆ-ում, Ռուսաստանում եւ Իրանում, իսկ մի շարք այլ երկրներում կցուցադրվի առաջիկայում։ Մարզասերների համար Մայիսի 11-ին Կիպրոսում կայացավ Կիպրոսի եւ Հայաստանի ֆուտբոլի միջև 19 տարեկանների հավաքականների միջև ընկերական երկրորդ հանդիպումը։ Այդ խաղում կրկին հաղթանակ տարան Արտակ Օսեյանի գլխավորած թիմի ֆուտբոլիստները 1-0։ Միակ գոլը հայ ֆուտբոլիստները խփել են 13-րդ րոպեին։ Հիշեցնենք, որ առաջին խաղում Հայաստանի հավաքականը նույն մրցակցին հաղթել էր 2-1 հաշվով։ Մանչեսթեր Յունայթեդի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը Հայաստանի ազգային հավաքականի առաջին ֆուտբոլիստն է, որը կարող է մասնակցել եվրոպական ակումբային մրցաշարերից որևէ մեկի եզրափակչին։ Մանչեսթեր Յունայթեդը Եվրոպա լիգայի կիսաեզրափակիչ փուլում ընդհանուր 2-1 հաշվով հաղթելով իսպանական Սելտային դուրս եկավ եզրափակիչ, որտեղ կմրցի Այաքսի հետ։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 լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է